Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diwenei Pusoko Marang Bah Kriyo Kiriman dari Supeno alias Rais dan Rawi Desa Papringan Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Bujonegoro Musik Jenengku Supeno alias Rais. Bapakku Min Genjong, ibuku jenenge Rawi. Kedadian iki wis rodok suwi sekitar jam 10 esok. Aku ditekani wong wis tuwa banget pas dino jemah legi. Nganggo klambi ireng karo katok komprang ireng uga karo udeng-udengan. Karo nggawa teken tur nyengkelit pusaka nok ngarep. totok-totok lawang karo salam. Banjur tak kon mlebu omah terus kondo marang aku. Nger. Aku neng dalan kentean sangu arep mule ora iso aku. Aku yo duwe duku saka iki. Tulung mahari 50.000 gawe sangu mule. Banjur tak takoni. Omahe jenengan pundi, Mbah? Omahku Demak ngati langung, Ger. Waduh, kok tebe nggih, Mbah? Lah, namine jenengan sinten, Mbah? Jenengku Kriya Kusuma. Wong tuwa ki mau terus njupuk kresing disenglitno ngarep, banjur dilungake marang aku. Terus tak odot sangka rongkone kris kang wujude luk suwelas. Pamurna jari kegunaane kenek kanggu pager omah lan pelarisan kanggu usaha Mbah Kriya terus ngomong karo aku. Jola linggir nek malam jemah wage weneh mangan minyak misik saben sasi sura umbahno. Nek kowe ning Demak yo mampir ning omahku ngadi langu. Mbah. Wong tuwa mau banjur pamit mulih melaku ngalor karu tak tutne sak jabane lawang tak tinggal sak kedipan mbah kriyo wis ora ono jemah legi aku moro nek kayangan api metui juru kunci kayangan api sing jenenge Mbah Juli. Nek nurut ceritane Mbah Juli, Mbah Kriya kuwi empu supa kuburane nang Demak Ngadilangu jejer karo kuburane Sunan Kalijogo. Ning wayah jemah legi Mbah Kriya nok gawe pusaka kuwi prei. Aku banjur mikir berarti wong tua wingi sing nek omahku kempu supa adik ipene Sunan Kalijogo. Aku terus takon karo Mbah Juli. Lah nek kepengin ngerti Mbah Kriya piye carane Mbah? Oh nek sampean pengin ngerti jajal to, sampean semedi Sorwit Jati, gedhe etane geni sing dipagri kuwi lho. Mergo kuno ki mbiyen bekas topone Mbah Kriya. Mengko sampean tak bantu kok kene, mengko tak bantu. Aku karo kancaku sing jenenge Paris terus lungguh sila ning Sorwit Jati gedhe madhep ngulon. meripat merem tak rasakno awakku lemah kang tak lunggui. kaya kena getaran kaya horek awakku rasane kaya ana sing ngoglek-oglek krasa nggonku semedi iki mau aku ngerti wujudan akeh nang ngarepku. Kaya enek wong mlaku swarane mak sret-sret. Angin gedhe banjur teko rasane adem sangka dhuwur. Kaya ana wong wadon telumi miber rupane putih kaya primudun ning tengah geni kayangan. Neng kono aku nguwasi ning banyu mblekutuk tak uwasi kaya ana ula loro gwedhi sak debok-debok jaga banyu kuwi. Songko dhuwur wit kepoh kulone musola kayangan songko dhuwur ana kaya barang mekan rupane biru wujud keris luk pamor naga sasra wit kepoh tak pasi kaya ula gwedhi sirahe nok dhuwur melungker Neng wit ngisor buntute nang ngisor karo sisike gilar-gilar aku saya suwe tambah wedi awakku rasane adem panas songko lor musola tak wasi kaya meja dawa tur kursine jejer-jejer dilunggui wong nang kono kaya enek wong sidang mbuh bahas apa aku ora ngerti nang sebrang lor cedai jembatan pasarep nebu kayangan aku diketoki singa rupane putih ulune dawa karo ndoprok cangkeme mangap ombo singa ni rada tuwa aku diparani wong wedok ayu jilbaban karo nganggu klambi putih utawa jubah karo nyekeli pusaka bentuk elung kuwi banjur tak takoni jenengi Siti Zulaika putrine Mbah Kayangan songko kidul ngarepe pendopo aku ya diketoki meneh wujudan wong tua lanang karo garet carang mandek neng ngarepku tak wasi tambah suwe tambah dadi wong gedhi sikile ora nemplek lemah Tangan lan sikile ulune dawa-dawa raine ombo, irunge gedhi mripate melolong, awake gedhi, rambute dawa tekan pundak, ambune kaya kethek ora tawadus. Gawe aku tambah wedi, ati rasane deg-degan. Sarang sing digeret ki mau banjur dislorongno nang aku. Aku langsung gragapan ngadeg karo ambekan prenggosan. awak adem panas. Aku terus melayu nyusul Mbah Juli sing mantau nang musala. Terus aku ngomong karo Mbah Juli. Mbah, Mbah, nek gendruwo Mbah, Mbah, nek gendruwo. Mbah Juli langsung ngadeg. Neng endi? Eh, neng Sorwet Jati. Banjur aku nguwasi Paris. Paris kesurupan gaur-gaur kaya macan cangkempe mangap-mangap. Suarane nggur-nggur karo cakar-cakar paving. Langsung diparangi karo Mbah Juli, terus dicekel diraupi banyu raine. Sangka gelas terus diombekne Paris terus sadar. Semene cerita sangka aku, pengirim cerita Supeno alias Ra Islan Rawi, dusun Papringan Duka Kidul, Ngasem Bojonegoro bersama tim Cimat.